Mendoj buzëqeshjen tënde dhe është për mua një ujë i kulluar, nisur për aventurë midis guralecëve të zallishtes së bardhë. Ndjek pasqyrën tënde, ku një shelk shikon veten. E mbi të gjitha përqafoj kthjellësinë qiellore pa skaj. Ky është kujtimi im. S'di ta them e dashur, sepse nga fytyra jote shfaqet një shpirt i pafaj. apo vërtet ti je nga ato endacake që të keqen e botës s'e fshijnë. Dhe vuajtjen e tyre me vete, si hajmali e mbajnë. Por mund të të them se portreti yt i menduar, fsheh mendime të dalldisura brenda syprinës së qetë, e pamja jote, hyn tinëz dhe kujtesën time gri.